Bakantzen igaiteko gehuag eta habo bortia haitatzen da, lagunen artian edo e familian merkeago kostatzen da eta e baster ederak gozatzen ahaldia. Hatik lanjiak ebadia eta ibiltzalek berduti arauzun mait respetatu abiatu beno lehen. Sai ezberdinek hunkitzen dute kampaina hunek, lehenik beharrezkoa dena, ibilteko oskiak, hura edo e txapela, ekia askar delakoz bortu goetan. Bestalde, behi, ardi edo saldi salduak ebadia eta horre istripiak izan dia. Denek, jakin behar die, salduen bazteretik igan behar dela. Azken urtetan, geuag eta habo lasterketake badia, halanula trail edo e ultra trail Eta istripiake horre emendatzen aidia. Bortuko sokorietako didie periku. Il y a des trails qui se font euh, dans l'après-midi ou des fois dans des journées très chaudes, surtout dans les Pyrénées, hein, où il y a des risques d'effectuer de, euh, chaleur ou d'avoir des, mauvaises situations au niveau des trails, au niveau de l'équipement et tout. Donc là, on voit également les organisateurs et les pratiquants euh, sur le terrain. paperak banatuko dia turisma bulegoetan eta bortu esberdinetan sensibilizazio egunaldiake eginen